для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Не вельмі думалася ў спякотнай дрымотнасці меканору, Але цераз яе ён чуў. Настрой у людзей змяніўся, як бы і самі людзі змяніліся. Адарваліся ад стаянкі, нібы крануліся, і вось ідуць і ідуць, і хоць чорныя твані, хоць млеюць ад спёкі, дарога ўжо не такая непрыемная, нібы не палохае ўжо. Цікавая была нават гэта дарога. Яна і вабіла і бадзёрала, весяліла людзей і клікала зазірнуць, А што там? Далей на ёй. Нашы куранёўцы нягоры за другіх плылі паволі думкі ў міканора. І з нашымі можна рабіць, абы толькі падняць ды да і павесці, А так яны пойдуць. Гэта ж нашы людзі людзі як людзі. Ну нічога. Мы яшчэ пакажам з гэтымі людзьмі. Міканор весела дагнаў млоснасць, устаў першы. Ну дык што, можа, перадахнулі ўжо. Ну перадыхнулі, устаў і чарнушка. Можна ехаць. За імі пачалі ўставаць і другія. Амаль два тыдні дзень у дзень збіралі куранёўцы на грэблі, капалі канавы, цягалі галлю, вазілі, раскідвалі зямлю. Пад канец другога тыдня грэбля выміралася ўжо не дзясяткам другіх крокаў. Без малога на вярсту між балотных алешнікаў, між беразняку, шызых купчастых лазнякоў ішла жаўтлявая цвёрдая паласа, пока якой так лёгка, так радасна было і ісці і ехаць возам. гэтыя былі ці не самыя турботныя, мусіць, самыя шчаслівыя ў меканоравым жыцці. І яшчэ б які тыдзень другі абодва канцы грэблі маглі б сысціся. Яны былі ўжо нават як дзве рукі, што вось-вось павінны былі злучыцца. Але акурат у гэты час жыццё на грэблі стала хутка ўціхаць. Што ні дзень людская ўвішнасць тут спадала, спадала і усё менш і менш прыходзіла людзей на грэблю. Людзі жылі іншымі клопатамі. І як ні шкада было міканору, гэтага ніяк не можна было змяніць. Падступіла касавіца. А за касавіцай блізілася жніво, значыцца, сціхала на грэблі, не на дзень, не на два, а надоўга. Так сціхала, і нічога не можна было зрабіць. Трэба было і самому ісці касіць. Касіць і чакаць, калі зноў прыйдзе час – для грэблі. Чакаць доўга да позняй восені, а мо і да зімы. Да кругом кругом балоце, Чакаў пасярэць, Ішоў жнівень. Дні былі спякотныя, неба глыбілася нязмерна высокае, неабсяжнае, а сонца зіхацела нястерпна іскрыстым кругам. Трава на вільготных узлессях, купы і кубкі хмызняку на падсохлых узболатках, асіны каля цагельні буялі былі ў пары самага росквіту. Узлесе, палянкі помніў неутаймоўны руплівы гул, звон незлічоных дробных насельнікаў добра ўвагрэтай зямлі. Звон гэтай шматгалосы птушыны спеў у шчодрых пранізаных сонцах зарасніках сплеценага галя і лісця чуліся тут цудоўнай песняй жніўня. поле жыло ўжо іншым настроем, ціхай, шчымлівай журбою. Журба гэта ішла не толькі ад таго, што поле галела, што ў ім адчуваўся нядобры пагібельны подых недалёкай восені. Знакі звядання там і тут прыкметна прабіваліся ўжо і ў лесе. Чезлые рэдкія бабкі, што нядружна ўставалі пад сумныя падобныя на ціхае галошанне песні жанок жней, былі як страшныя знакі марнасці, няспраўджанасці чалавечых надзей. Гэтыя сіратлівыя бабкі усім сваім выглядам як бы казалі: « Вось усё, На большее не спадзявайся, большего не будзе. Гэта ўсё, чым магла адплаціць за працу, няшчодрае на падарункі тутэйшая зямля. Спявала дажынаючы паласу і Ганна, якой час ад часу памагала, падхалошывала мачыха. Да перастаньце вы ўжо, не вытрымаў нарэшце чарнушка. Ну, ўсё роўна, як на могілкі сабраліся весці. А не падабаецца, дык не слухаў бы, адказала аціраючы з гарачага твару пот мачыха. Грошай не апросім жа грошай. Дык я б былі грошы, дык не пашкадаваў бы, заплаціў, чтоб не гулі, помаўчалі трошкі. І там маркота, а тут, як на хаўтуры. Бачачы, што мачыха не жне, Ганна паклала зжатую жменю белаватых чэзлых сцяблоў на разгорнутае на ножні перавясла і таксама разагнулася. Хвіліну яна стаяла так, так выпрастаная, нерухомая, у выцвілым зрэб'е, з падаткнутым фартухом і з хустачкай казырочкам насунутай на бровы. Ганна чакала, калі перастане ныць і памякчэе здранцвелая спіна. Стаяла нічога не бачыла, нічога не думала, жыла ціхай радасцю, можна трохі перадыхнуць. Потым, калі села на сноп, пачула, як шчыміць уколатая ад пожню нага каля костачкі. Выставіла яе, смугла да чарнаты загарэлую, распісаную да кален белаватымі і закарэлымі плямкамі крыві, паслініла палец і прыклала да корачак и поглядела на свои руки. Они так само были черные, с беловатыми знаками сляпневых укусов. У голове еще стоял шорхот житневых стяблов, мерное жиканье серпа. Стомленно жмурачыся от зихотнага сонца, Ганна перавяла позірк на поле, нібы ўпершыню заўважыла, як сумна спусцела навокал апошнімі днямі. Рэдкія бабкі тырчаць, дзе-нідзе віднеюцца вазы. На адных з іх складваюць снапы, а другія, перавальваючыся з боку на бок, як жоўтыя жукі, цягнуцца кураням. Нямала палос, ўжо зжата зусім. На другіх жыта яшчэ млее маленькімі і большымі купамі. На кожнай паласе, дзе толькі стаяць бабкі ці расце жыта, варушацца людзі: хлопцы, жанкі, дзяўчаты, мужчыны і дзеці. Шарыюць, бялеюць сарочкі, хусткі, Усе курані, здаецца, перабраліся ў поле. У некаторых дзеці малыя ты прыехалі з калыскамі, А уньхадора падышла да калыскі, вісіць на састаўленых дручках, узяла малое, распіліла кофту і прытуліла дзіця да грудзей. А карчыла дуюць воз, Яўхім чапляе перадок рубля за вяроўку. Хадуська жне ў траіх з бацькам і маткою, хутка ўжо кончыць, стараюцца самага рання ідуць не разгінаючыся руплівыя. Ім сёлета пашанцавала. Жыта ў іх не такое паганае, як у іншых. Будзе хоць што змалаціць, А ў дзятлікаў у Васіля яе жыта таксама нікчэмнае мэндлікаў столькі і такія, што і глядзець горка. Гэтак сама, як і ў іх, у чарнушкаў. Васіль ужо таксама блізка да канца паласы. Яны жнуць у дваіх, маці з сынам. Бач ты, жней не азіранецца. Цагнуўся, утаропіўся ў зямлю, бачыць толькі жытнёвыя сцяблы ды да хоць бы раскінуў вокам на яе на Ганну. Дык не ж. Ганна глядзела на Васіля. Ну няўжо ж такі і не павернецца да яе не гляне. Так раўніва думае Ганна не сярдзіта, а больш лагодна, цікаўна і не зводзіць вачэй з Васіля. Ну, калі не азірнецца, не адкажа позіркам, Няхай тады добра ад яе не чакае. Ганна думаю ўжо, чым адпомсціць яму за такую няўвагу, але ў гэты момант Васіль, што звязаў сноп, як бы пачуў яе думкі, пачуў яе пагрозы і зірнуў на яе. Ага, спужаўся. Не хоча значыцца, каб злавала я. Ганна сочыць цікаўна. Васіль не толькі азірнуўся, а стаіць ужо, думае штосьці, як на раздарожжы. І раптам ён паклаў серп, шоргаючы нагамі па пожні з усмешкай і з радаснай, як заўсёды перад яе бацькам вінавата сарамяжай, ідзе да іх. Васілёва маці таксама перастала жаць глядзіць услед сыну. Такі як бы сарамяжы, рахманы, а колькі гонару ў ім, колькі строгасці – Ганні ўспомнілася, як хмурна глядзеў Васіль на яе зімою, вярнуўшыся з Юравіч, тады, калі спаткаліся першы раз адны. Як раўнаваў дзівак, да яўхіма карча, і хоць бы слова сказаў, стаяў, опусціў непадступна жорсткія вочы, капаў лапцем снег. Але толькі губы, губы, бачыла яго Ганна. Яны ад крыўды крывіліся, дрыжалі, Аб чым жа яна тады гаварыла? А помніцца толькі, што спачатку было няёмка, як бы грэшная перад ім была, а потым неспадзеўкі стала смешна. Ледзь стрымалася, каб не засмяяцца. Баялася, што зазлуе Васіль пойдзе ад яе. Недарымна хацелася смяяцца. З той раніцы колькі вечароў начэй былі разам грэліся ў маразы ў завірухі, тулічыся да вугла яе хаты. А вясна голодна было, кару у муку падмешвалі. І вось другім свет нямілы здавалася ці да кахання, а ні аднаго вечара мусіць не ўсядзелі асобна. Вось толькі корч часам прыб'ецца, прыстане нагоні хмурнасць на Васіля, але Ганна ўмею ўжо разганяць гэту хмурнасць не ўгаворамі, а смешкамі. Кплівая усмешка ўраз нішчыць Васілёву падазронасць. А вось зараз Ганна ловіць Яўхіма ў позірк. На хвіліну той перастаў увязваць воз, глядзіць, як Васіль падыходзіць да Ганны і глядзіць, як яны сустрэнуцца. Ох, да чаго ж упарты гэты корч? Усё роўна як прыліп. І чым больш гоніш яго, тым здаецца больш ліпне. Ды яшчэ злуе, праўда, не паказвае усмешачкай хавае злосць але Ганна ўсё чуе. Думаў кожнае, абы толькі зірнуў расстане адразу, а тут раптам дуля карчу. Ну, цяпер ужо мусіць адчэпіцца, паспрабаваў да і апёкся. Недарма ж да новай леснікоўны зазіраць стаў. Што ж это вы, дядько, паселі ўсе, сказаў Васіль, абы сказаць, што сама пара рабіць, а вы як на свято. Дык і ты ж здаецца, не робіш, адказаў чарнушка. А я, я гледзячы на вас. А што ты грэць яго знайшоў во мне, што ўсё глядзіш, глядзіш, як бы пажартаваў бацька Ганны, але прамовіў сур'ёзна. Упадабаўся я табе ці што? А то не думаеце. Васіль падміргнуў Ганні і разам з ёй пасмяяўся. Пажаніць бы іх, падышла Васілёва маці. А то ж сказаць, не днюе, не начуе дома, схуднеў, адны шчэлепы тырчаць. Мамо, што это вы нас усё ж жэніце, жэніце ды жэніце, толькі падыдзеце пажаніць ды пажаніць, сказаў Васіль. Ну, пажаніць, можна і пажаніць, сказаў Чарнушка. Дык ты ж, мабуць, не аддасі Васіля ў прымы. Ён зірнуў на маці Васіля хітра, але ўсё з той жа панурасцю. А на што ў прымы? Ці ў мяне хата поўна дзяцей? адказала тая. Ну поўна не поўна, а і мне без ганны не выходзіць. Без ганны я як без рук, адказаў чарнушка. Ну дык што ж хіба далёка пойдзе, твая Ганна спрачаецца не на жарт маці. Як трэба будзе? Дык яна ж тут як тут, зробіць вам усё, што трэба, што скажаце, усё зробіць. О, як той казаў пакуль, косю косю да ў аглоблі чарнушка не даў сказаць васілёвай маці і прамовіў панура есці от што яны будуць і што мы будзем есці ёй не тое што замуж ісці а можа кеп з торбай па хатах не прыйшлося га Ай, что ты кажаш, суседка? Перажывем неяк, перагораем быць не можа такога. Мы ж прывыклыя. А это такая прывычка, што здохнуць нядоўга і калі яно ўсё кончыцца і ўсё думаеш: О то ту заб'ешся на хлеб, жылы рвеш і на табе. Чарнушка плюнуў. Я б усім зямлі пораўну, адзінакавай, то маглі б і перабіцца. А то ж аднаму густа, а другому пусто, адгукнулася мачыха. Савецкая ўласть называецца. Упарадкаванне абяцалі, а нешта і носу не паказваюць, сказаў Васіль. А хто табе яго будзе рабіць, адказвае Васілю чарнушка. А ўлада што? Яна дае закон, А закон той, як дышло? Закон той людзі прымерваюць. Як людзі, людзьмі, то і закон закон. А як маўчаць кожны будзе дасядзець склаўшы рукі дык улада не паможа. Дык ад чаго ж крычаць без толку? Як гэта без толку? Трэба з толкам, сказаў чарнушка. Ідзе ж той толк? спытаў Васіль. Жалавацца трэба. Жалавацца трэба ў воласць. У другіх ці парабілі, у парадкаванні зямлі ці робяць, а ў нас ні слыху ні дыху жалавацца. Няхай прыязджаюць, няхай парадкуюць, у тым годзе бандзіты жалі. А цяпер, дзякуй Богу, ціха, не папужаюць ужо. А кажуць, у мокуці былі ўжо зноў тыя маслакі, сказаў Васіль. Кажуць, кажуць, брахні усякай ходзіць. І чарнушка раптам сказаў непрыхільна. І што за зямлю тут? То балота гразюка такая, што канца края не відно. То пясок, што ў самога чорта нічога не вырасла бы. Праклятае якоесь месца гэта курани наши. Ну, не подобается. Дык поехал бы на Украину свою хваленую, не вытрывала раунива промовила мачеха. Не держит тебе никто. Не держать, задумливо отказал Чернушка. Я б не держала. Болото, як возьме ногу, <laughs> затягне усяго. Душу затягне. Хто ж тебе держит? Ну, хто? Протягивала говорить мать, мачеха. Мо ну, хто, а мо і што? Тут нутром разумець трэба, а не расказваць. Не малая сама. Не малая, а не знаю. Ну, кеп не дзяржала, ну хто цябе дзержыць? Ты, прамовіў чарнушка такім голасам, у якім амаль не было чутна жарту. Як жа я з табой выпраўлюся ў такую далёкую дарогу? А пакінуць адвагі не хапае. Там жа другой такой, мабуць, не знойдзеш. Ну дык і маўчаў бы, не вякаў попусту, як старэйшае, разумнейшае сказала мачыха. Васіль, перахапіўшы змоўніцкі ганнін позірк, ну вось бачыш, які ў нас гаворкі бываюць, паспрабаваў разагнаць нядобрую маўклівасць. Усюды кажуць добра, дзе нас няма. Нічога пераб'ёмся пакуль як-небудзь, а там зімой, у лес на нарыхтоўкі, глядзі і завядзецца капеечка якая. А як трэба будзе яшчэ, то вясной і на сплаў можна. Сплаўшчыкам гавораць плацяць добра. Гавораць, лагодны чарнушка сёння яўна быў не ў настроі, і каб не ўлазіць у непатрэбныя спрэчкі, ніхто не стаў яму пярэчыць. Памаўчалі трохі і сталі разыходзіцца. І толькі чарнушка сядзеў яшчэ нейкі час унурыўшыся думаў пра штосьці сваё, пражыта, а можа, пра амаль забытую чарніхаўшчыну, ці пра жонку, якая не разумее, што ж яго тут трымае. А можа, пра дзіўную, пакрыўджаную Богам зямлю гэту, якая выратавала некалькі раз у галодны год і назаўсёды забрала сабе душу яго. Эх, земля, земля, бескрайние разливы гнилой твани у низинах, Зыбучие песчаные хвали на узгорках, Яркая, щедрая и золотая с выгляду зманливая И неласкавая для детей своих красуня. Кольки жниуняу таких бачишь, Коли редкие, бедные бабки на своих полосах, і слухаеш іх страшныя думкі гэтых куранёўскіх жанцоў і жней. Колькі жніўняў яшчэ слухаць будзеш, ідучы побач з возам, які важка уціскаў колішнюю ралю і пожню, крактаў небяспечна калыхаўся. Яўхім увесь час сачыў за ім, то падтрымліваў рукою, то падпіраў плячом, і толькі выбраўшыся на дарогу, на выжджаныя каляіны, адступіў ад воза і пайшоў спакайней, лягчэй. А воз жаваў коламі пясок, жаваў пыл каляін і шастаў добра змазанай восю. Конь рыпеў гужамі. Ужо каторы раз я ўхім думаў пра сваю прыкрасць хваробу, Хто б мог падумаць, што так завяжацца? светили гоще, да спад белая роще, ой, постой, чего, осе, я же вас попытай. Ой, постой, чего, осе, я же вас попытаю, тени с того края, а я отколе дрожка май. Ці не з таго краю я адколі дружка маю, Ці ён там запі і ўсяда, ці ён загуляўся. Ці ён там запеўся, да ці ён не загуляўся, ці з большое жа, але да чужы край забраў. Честь большое жаль, да чужой край забрался, вот он не запи, и вся юный не загулялся. Вот он не запи, вся юный не загулялся, он с большой жаль, а да чужой край забрался с большой жали, да чужой край забрался, пойду я в лесо, очек до дорожки шукать. Пойду я в лесо, очек до дорожки шукать, и война шла дорога, ушку коня Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Меліжа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук.